بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Peygamberimiz Resul akram Kıblimizdir Mekke Herem Beyat verdik cihat üçün Rabbimiz kıl sabit qadam Türkistan İslam Partisi İslam Avazı Radyo 6 bölümünden anlatışımızla başlayımız. Rabbimiz kıl sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Rabbimiz kıl Mekke herem, peygamber cihat üçün. Rabbimiz kıl sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Rabbimiz kıl Mekke herem, peygamber bu cihat üçün. Rabbimiz kıl sabit kadem. ulug' rabbim sanga hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berding ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilinib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim kiralishi الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى السلام عليكم أزيز قرنداشلار وهمشيرلر السلام عليكم أزيز قرنداشلار وهمشيرلر sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio oltishimizni mujahid abdurashid va mujahid usmon botirning yetakchiligida ilib boramiz bugun hijriya bir ming to'rt yuz o'ttiz to'rtinchi yili rajab oyining yigirmanchi kunidan yigirma yettinchi kunigacha bo'lgan haftalik oltishimizni huzurlarga sunamiz sizlarga anglatmoqchi bo'lgan bu haftalik sahifalarimiz tuvandikicha تهديدا وأجرا الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى Anlatışımızın sirat kısmında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tarihi okup verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir günü balalar bilen oynavatatdı. Cibril aleyhisselam gelip rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tutqancha yiqitdi va ko'krikini yerib yuragini sirtqa oldi va uningdan kallak lahtiqonlarni chiqirib tashlab o'tib bu sandiki shaytonning nisivisi edi dedi ondin uni oltin dosqa silib zamzam suyi bilan yuvgandan keyin o'z joyiga qaytirib himlavatdi anglitishimizning islomiy da'vat qismida Әміріміз Абдуллах Мәнсур хакимімізнең алдыңғы саптагы муҗахидларга кылган дәвәтене хузурыңларга сунабыз. Карандашлар без дәресенеке икенчесен сәл тәhlil кылып берсәк, әмма без алхамдуллах Allah'ın rahmeti bilen çok bir gaye, çok bir nişan üstüde topluşup duruptu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi de buyurgan Allah Teala hem Kur'an-ı Kerim'de bayan kılgan cemaat buluştuğun ibaret çok bir şerefke, çok alhamdulillah jamoat bo'lgandan sirt ham shundoq jamoat bo'lishga erishibdikki biz hijrat qilguvchi ribot tutuvchi jihod qilguvchi ya'ni mushundoq ibodatlarni biz islomiy she'r qismida mujohid birodarimiz abdurashidning shaklanma mujohid nomli nashidasini huzuringlarga sunamiz munofiqlar fitna selib oldi son Ana Kur'an süre tevbe aldın da Aldın da Münafıklar fitne Çeksiz kadem taşla yolda mücahit Bütün dünya harlisi musine hem hijrat xotirlari va sarguzashtlar qismida bir mujohid qarindishimizning ota onasiga yozgan xatini o'ziringlarga sunamiz mehribon ona qadrli dada sizlar axlat kalkunlari ichidan o'g'lingizlarni yo'qotib qo'yganlarga ko'nglinglar yerim bo'lmasin qayg'urmanglarki aksicha o'g'lingizlarning insonga qul bo'lib yashashdan shundaqla dunyoga va o'z nafs xohishi qul bo'lib yashashdan qutulib yer yuzidagi eng ulug'vor va eng jiddiy vazifa bo'lgan allohning dinini ustun qilish uchun o'zini atag'anligi sizlarni xush qilsin balki buningdan allohga axloq va oila tarbiyasi qismida abdurashid tarajimning oila tarbiyasi haqidagi kitobi o'qib beriladi hazrati ibn abbosdan rivoyat qilgan payg'ambar alayhissalomning tuandagi hadisiga asoslanamiz Allohga bo'ysunib amal qilinglar. U zotga osiylik qilishdan saqlaninglar. Avlodinglarni Allohning buyruqini tutib amal qilishga va to'sqan ishlardan o'zini yiroq tutishga buyuringlar. Ana shu orqali ularni do'zaxdan saqlab qolg'ili bo'ladi. Farzandlarimizni payg'ambar alayhisolamni yaxshi ko'rib, u zotning ahli bayti Oxirda xalqaro va rayon xabarlari. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى aziz radio anglag'uchi qarindoshlar tuvanda diqqatinglar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin رسول الله رسول الله shunga abdul رسول rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun enik ona izladi va Bani saat qabilasidan bir ayolga imitib berishga berdi. Uning ismi Halima binti Abi Zoyib edi. Halimaning eri Haris ibni Abdul Uzza abu kabisha degan taxallus bilan mashhur edi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bani saat qabilasidagi imildash bir tuqqanlaridan abdulloh ibn haris ansiya binti haris uzafa yoki juzama binti haris va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tog'isi haris ibn abdul mutallibning o'g'li abu sufyan ibn haris qatorliqlar bor rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tog'isi hamza ibn abdul mu bani saad qabilasiga imitishga berilganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam halimaning yenidagi vaqtida hamzining inik onasi uni bir kun miqdori imitib bergan shu jihatdan hamza roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ikki tarafdan biri abu lahabning dediki suayba tarafidan yana biri bani saatlik inik onasi tarafidan imildash keladi halima rasululloh sollallohu alayhi vasallamni imitib berishga olgandan keyin ajoyib g'aroyib barakatlarni ko'rgan hamda biz uni amaliy ahvolni so'zlab berishga taklif qilaylik ibn isoqning aytishicha alima tuvandiki bayonlarni o'z ig'izi bilan so'zlab bergan u shu vaqtda emitayotgan bolasini ilib eri bilan birga shu qabiladan bir qancha xotin bilan ijaraga emitadigan bola izlab o'z yurtlaridan makkaga qarab yo'lga chiqibdi u mundoq deydi ashu yili qaychilik bir yili bo'lgan edi biz hamma narsadan ayrilgan edik bizning birla oq eshigimiz bor bo'lib man ashu eshakka mindim bizning yana bir tal suv to'shaydigan tugimiz bor edi ammo olloh bilan qasamki uningdan bir temim sut chiqsa kimning haqqi quchqimdagi heliqi bolamning ochliq zoridan butun bir kecha ko'z yummidiq na meningdan na to'gamdan buvoqning nafsini orom oldirg'idek bir narsa chiqmaydi hammamiz yomg'ir yig'ib yurtimizning ma'murchilikqa aylanishini orzu qilibdiq man heliqi eshakka minib yo'lga chiqdim eshkimizning o'riq ojizligi hamrohlarimizning tez yo'l yurishiga pitli qashang bo'ldi bo'g'oy ular ba'zida g'udirishib ba'zida oldimizda ilgarilab minib oxiri makkaga yetib kelib ijaraga imitadigan bola izlashga kirishib ketdik man bilan birga kelgan ayollarning qaysi birisiga rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'g'ri qilinib uning yetimligi tilga ilinsa uningdan qochadi sababi hammamiz bolaning ota onasidan ko'proq xayrixohlik kelishini kutdik shunga biz yetim ekan to'l xotin deganning nimaga qurbi yetadi deydiq ochqira qilib aytganda yetim bolalar ancha xo'sh yoqmaydi mandan boshqa hamrohlarimizning hammasi birdan bu vaqtni emitib berishga ijaraga ilib quchoqlashib menishdi faqat malla qoldim qaytish vaqti yaqinlab qoldi shunga man erimga birga kelgan xotinlar orasida emitishga bola olmay quruq qo'l qaytishdan nomus qilaman buning uchun azbiroyi xudo man berib ashu yetim bolani bo'lsimi aklaymikin deyman dedim u olsang bo'ladi alloh ashu bolaning sababi bilan bizga barkat ato qilib qolsa ajab emas dedi shuning bilan man berib rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ijaraga imitib berishga oldim man uni unundan boshqa ijaraga imitadigan bola topolmaganligim uchun olgan edim halima so'zini davom qilib mundoq deydi man uni ilib yotoqqa qaytib kelib quchqimga ilib edim birdila mandan sut kelishga boshladi shuning bilan u emib qoldi orqadan biz birga ilib kelgan heliqi o'g'limizni andi ondan har ikkilisi uyquga ketdi uning oldida oromimizda uxlayolmagan edik man bolim etayotgan paytda erim tugiga qarg'ilib borgan ekan tugining yilinlari esilib etug'idek bo'lib ketibdi shuning bilan u tugini seg'ib akaldi er xotin ikkimiz ichib qondiq qo'rsoqlarimizmi qopardi bu biz uchun makkada aramimizda uxlagan rohatlik bir kecha bo'lib qoldi atisi erim manga bilamsiz halima siz muborak bir buvoqqa ona bo'lib qolibsiz dedi manmu shundoq bo'lg'iti ilohim dedim ondan eshak uloqlarimizga minishib yurtimizga ravon bo'ldik man heliqi oq eshakka minib rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tutib o'tirdim alloh bilan qasamki man ularning hammasidan eshib ketdim hatto safardosh ayollar ey alima eshib ketganingni qara biz nima o'ylab qo'ysangchi mahalladan minib chiqqan moda eshkin musha emasmi deydi man ha shu cho'qim shu deydi ular azbiroy xudo ajbo uning eshkiga jon kirib qopti deyishatdi shundoq qilib oxiri yurtimiz banisa atsminiga qadam bosdiq Allah bilan qasamki, yer yuzida bizning zaminimizda qurg'oqchilik va qahatchilik zaminning borligini bilmaydim. Lekin bizning qo'ylarimiz osha kundan e'tiboran qorsoqlari to'q, yilinlari esilgan holda qaytib keladigan bo'ldi. Hech kimning qo'ydan emas, hatto tugisidanmi bir temim chiqmay bo'lsa, biz qo'ylarimizni sig'ib ichatdik. Hatto xulum qo'shinlari podichilariga "Hey sizlarni, qo'ylarni Halimaning qo'ylari o'tlagan yerlarda o'tlasanglar bo'lmamdi?" deb topalashgan bo'lsimi kashdiki yanla ularning qo'ylari och yilinlari qalqash qaytib keladi bizning qo'ylarimiz qo'rsoqlari qapargan yilinlari esilgan holda qaytib keladi biz toki rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki yoshga to'shib bizdan ayrilganga qadar xudoyi taoloning aloyida fazli iksoniga noil bo'lib turdik rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa bolalarga o'xshamaydigan darajada tez cho'ng bo'lgandek qiladi hatto u ikki yoshiga to'shmay turibla cho'p cho'ng bola siniga kirib qoldi halima yana mundoq deydi shuning bilan biz uni ayirib bo'lgandan keyin makkaga onasining qishig'i ilib keldik vaholanki biz uning barkatlarini ko'rib turgan bo'lg'achqa uning qishimizda davomli qilib qilishiga to'limi tashna edik shunga biz uning onasiga kep qildik va o'zim shaxsan o'g'limizni obdaroq cho'ng bo'lg'icha yinimizda qo'ysangiz men uningga makkaning vabo kesilining tegib qilishidan ansirayman dedim va oxir uni qaytirib ilib chiqib ketishga qoyil qildik mana mushundoq qilib rasululloh sollallohu alayhi vasallam bani saat diyorida turib qoldi hatto 4-5 yoshlarga kirib edi ushtumtut uning ko'kirga yerilish voqeasi yuz berdi imom muslim anas roziyallohu anhudan naql qilgan hadisda mundoq deyilgan rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni bolalar bilan o'ynayotdi jibril alayhissalom kelib rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tutqancha yiqitdi va ko'kirkini yerib yuragini sirt qoldi va uningdan kallak laxtiqonlarni chiqarib tashlab o'tib bu sandiki shaytonning nisivisi edi dedi Ondan uni oltin dosqa silib, zamzam suyi bilan yuvgandan keyin o'z joyiga qaytirib himlavatdi. Buni ko'rgan balalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning enik onasining qishig'i yugurishib kelib, Muhammadni birsi o'ltiribdi deb xabar qilishdi. Ular ushqondak yugurishib kelsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam allaqachon hushidan ketgan holda rangi ro'yi samondek sarg'ayib yotadi mehribon ona bag'rida mushu Resulullah keyin aleyhi rasululloh sellem'nin alayhi vasallamning kutilmagan hodisaga uchrab qilib da oldida meslektin kelolmaslikdan ansirab makkaga kirib onasiga topshirib berdi shuning bilan rasululloh aleyhi alayhi sellem 6 yoshga kirganga qadar onasining tarbiyasida bo'ldi shu kunlarda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning onasi omina oxiratga safar qilgan marhum erining ruhini aslab uning yasrabdagi tuproq beshini ziyorat qilib kelmoqchi bo'ldi shunga u yetim o'g'li muhammad sollallohu alayhi vasallamni va dediki ummu aymanni o'ziga hamroh qilib 500 kilometrdek musofani nishonlab makkadan yo'lga chiqdi abdul mo bu dili sunuq keliniga mahram bo'lib birga chiqqan edi Amina madinada bir oy turgandan keyin qaytish taraddudida turganda uningga tut eg'ir kasal tegdi u yo'lga chiqqandan keyin kesili bog'on siri eg'irlab makka bilan madina orlig'idagi Abva degan yerga kelganda oxiri bo'lolmay o'lib ketdi kuyimchan bo'g'i tarbiyasida ominani abvog'i dafni qilib qo'ygandan keyin abdul mutallib rasululloh sollallohu alayhi vasallamni elib makkaga qaytib keldi uning ko'nglida qalb jarohati qayta yangilangan bu musibatlar navrasiga nisbatan histoshliq va ichog'irtish tuyg'usi hassilab oshmoqda edi shunga u o'g'illarining hech qaysiga ko'rsatmagan illohni mushu nevrasiga yetkazatdi va uni peshonasiga putilgan yolg'izlikqa tashlab etmasdan balki hamma bolalardan yuqori o'ringa qo'yadi ibn hisham mundoq deydi kabi soyasida abdul mutallibga atab ko'rp silib tayyorlanadi abdul mutallib ko'rpiga chiqqucha uning o'g'illarining hammasi ko'rpining apchorasida o'ltirib turadi otasiga hurmat bajo keltirish uchun hech kim uning besotiga qadam bosmaydi bu çağda rasululloh sollallohu alayhi vasallam xili cho'ng bo'lib qolgan bo'lib u boğusunun oldi keynida o'ynashib kelib ko'rpiga çıqatdı da, onun uni onu ko'rpisidan yiroq qilib o'tmoqchi bo'ladi bolatdı. Bu çağda Abdülmutallib, bu balamni men bilan bile o'ltirib qo'yinglar alloh bilan qasamki, bu balamda cho'qin bir xislat bor deydi. Ondan Rasulullah sallallahu alayhi ve sellemni farosh ustida quchqog'i ilib o'ltirib, usti boshlarini silab, uning o'yin harakatlaridan söyünüp bozulunatdı va uni söyüb yedilaytdı. Rasulullah sallallahu alayhi və səlləm 8 yoshga kirib, 2 oy 10 kun gün toşıvidi, boğusu Abdülmutallib Məkkədə aləmdən o'tdi. va jon uzish oldida bu nevrasiga uning dadisining qon qarindishi abu tolibning kepil bo'lishini tavsiya qilib ko'z yumdi لأجل الحق كم بدلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع Aziz radio anglış qarindoshlar, Tövəndə diqqətinglər Əmirimiz Abdullah Mənsur akimizning da'vatida bo'lsin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله Allohning rahmati bilan biz o'sha oldingi saf muaskarlarni bir ziyorat qilish maqsadida shu tarafga keldik alhamdulillah tunagan muaskarda qarindoshlar bilan oz poz bir imonlashib o'tdik yana xolid usayman rahimaullohniki durusun tabaviya minal ahadis nabaviya degan kitobini yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislaridan tarbiyalik dars degan kitobidan ozroq imonlashib o'tgan biz bugun ham bu markazda ham qarindoshlar bilan imonlashib o'tsak dunyoki birodarlarga so'zlab bergan mavzularni ozroq eslab o'tsak muallif bu, e, kitobni birinchi darsini xalq talab bilan bo'lgan ya'ni robbimiz bilan bo'lgan adab axloq qanday bo'ladi qanday bo'lishi kerak degan mavzu bilan boshlagan ekan buningda asosli uch narsani tilg'ab yetyapti buni birinchisi alloh taolo bizga xabar qilgan bizga bildirgan narsalarni hammasini tasdiqlash ya'ni qalban alloh taolo bizga buyurgan buyruqlar hammasi man ijro qilish tegishli buyruqlar meni to'sgan narsalarning hammasi uni yenish tegishli buyruqlar deb buni qalban tasdiqlash mana bu alloh taolo bilan bo'lgan adab axloqning muomalaning birinchi turligi ekan ham ikkinchi turligi alloh taolo bilan bo'lgan adab axloqniki alloh taolo bizga tushirgan hukm borliq xabar qilgan hukmlarni ijro qilish va uni tadbiqlash yana alloh taoloning hukmlarini bizga tushirgan hukmlarni ijro qilish va uni tadbiqlash uchinchisi alloh taolo bizga taqdir qilib belgilagan barliq taqdirlarga sabr qilish ya'ni alloh taolo bizni imtihon yuzasidan har xil baloy musibat har xil bir taqdirlarni taqdir qiladi mana bunga sabr qilish va uni rozi bo'lish yana bu alloh taolo tarafdan kelgan uch narsani biz ijro qilgan vaqtda e, ya'ni robbimiz alloh taolo alam bo'lgan adab axloqni bekitgan bo'ldi ekanlar buni nurg'un dalillar bor hozir ikkinchi darsimizni o'tamiz ikkinchi dars ya'ni mahluqatlar bilan alloh taolo yaratgan mahluqlar e, bilan ya'ni insonlar bilan bo'lgan adab axloq ular bilan bo'lgan yaxshi muomala qanday bo'ladi degan bu borasida to'xtalib o'tamiz endi maxluqlar bilan bo'lgan ya'ni insonlar bilan bo'lgan adab axloq ko'p e, buning ba'zilarini biz zikr qilib o'tamiz buni asosi bundoq uch nuqtaga jo'g'lash mumkin yana biz qarindoshlarimizdan birinchisi qarindoshlarimizni aziyat berishdan qo'limizni tortish yana qarindoshlarimizga mayli tilimiz bilan mayli qo'limiz bilan mayli har xil usullar bilan yoki ishora bilan butunlay aziyat berishdan qo'l uzish. mana bu eng birinchi muhim bo'lgan qatardan qatoridan ikkinchisi qarindoshlar aro sixliqni tortish ya'ni qarindoshlarga davomli ko'ksimizni kangri ichish kam qilish uchinchisi yana qarindoshlarga e, talaqil vajih deydi yana chiroyli yuz bilan qarash qarindoshlarga chiroyimizni olmay davomli qarindoshlarga chiroyli yuz bilan kulimsirgan holatda buni bundoq qilish maxluqlar bilan ya'ni shu insoniyat ya'ni musulmonlar bilan bo'lgan adab axloqniki e, uch turlik ekan buni buni sharihlab o'tamiz endi qarindoshlardan aziyatlardan aziyat berishdan qo'l uzlash degani mana bu aziyat mayli u mol bilan bo'lsin yoki jon bilan bo'lsin yoki u qarindoshimizni yuz obro'yini to'kish bo'lsin xil usullar orqali mana buni qurilishini ko'rsatadi qandoq kishi shu insoniyatga bo'lgan musulmonlarga bo'lgan aziyatdan qo'l uzmaydi ekan u axloq egasi emas husnul xulq ya'ni yaxshi axloq egasi bo'lmay qoladi u kishi balki u yomon axloq egasi deb ataladi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bir e, xutbasida shundoq e'lon qilgan shundoq deganki inna dimaakum va amwalakum va aradakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum fi shahrikum haza fi baladikum haza chuqum sizlarning qininglar sizlarning melinglar yuz yuzabiroyinglar sizlarga harom ya'ni o'zaro qininglarga tajovuz qilish melinglarga tajovuz qilish yuz obro'yni to'kish mana bu o'zaro hammanglarga yana islom bilan sharaflangan mana bu kishilarga bu harom buning haromligi ya'ni sizlarning mushkuni mushkunni haromligiga o'xshash mush oyni haromligiga o'xshash va sizlarning mushi shahringlarda urush elib berishni harom bo'lganiga o'xshash ya'ni bu alloh alam hajjatul vidodi so'z degan xutba payg'ambar alayhisalomning xo'sh ish xutbasi deb bir xutba bor xutbada so'zlagan hadis bor yana mush kuniga o'xshash degani bu urush harom qilgan kun edi shu mushi o'xshash degani shu ham urush harom qilgan oy edi mushu shaharga urush qilish harom bo'lganga o'xshash degani shu e, makkada yana urush qilish harom bo'lgan alloh taolo harom qilgan mana bu hadisda chonqur ma'nolar bor ya'ni sizlarga sizlarni qininglar melinglar yuz obro'yinglar bu hammasi harom deb shunday degan buni ba'zi bir misollarni keltirib o'tsak inson boshqa qarindoshlarga xiyonat qilish yolg'on so'zlash yoki tillash yoki masxar qilish zonglik qilish yoki g'ayvatini qilish yoki chiqimchilik qilish yoki urush mana buni ular tajovuzchilik qilsa tajovuz qilsa boshqa insonlarga mana bu axloq egasi bo'lmay qiladi yaxshi axloq egasi emas bu bunday kishi mana bu yana musulmonlar bilan bo'lgan adab axloqni birinchisini dedik yana qarindoshlarga bo'lgan aziyatdan qo'l uzish mana bu bizga buyurilgan yana bizga vojib bo'lgan amallarni qatoridan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ana o'zini hadisida sizlarni qilinglar melinglar yuzlab biroyinglar hammasi harom dedi mana bu yuzlab biroy degan kishilar yuzlab biroyni har xil usulda to'kishi mumkin gaya undoq bir ishorat bilan ko'zni qisish orqali masxar qilish bilan buni to'kishi mumkin mana bu shuni hammasi harom alloh taolo harom qilgan yana bir e, musulmonlik bir doirasiga kirgan qarindoshlar bilan bo'lgan mana bu aziyatni yig'ish bizning ustimizga vojib bo'lgan amallarni qatoridir hamda buning ikkinchisi sahiliqqa o'zimizni bixlash ya'ni davomli sahi bo'lishga kuchash ya'ni davomli sahi bo'lishda har vaqt intilish unga qiziqish ya'ni kishilar shunday o'ylab qoladiki mol mulkni berish ya'ni mol mulkda qarindoshlarga jiqroq binas berishni o'zi ham sahi deb o'ylab qolishi mumkin unda emas sahi degan hamma narsada bo'ladi sahi bo'lish ya'ni qarindoshlarga ko'nglimiz uchuq bo'lgan holatda bo'lish bu faqat mol bilan qartilgan narsa emas balki saqlab nafs nafsning nimasi bilan ham bo'ladi uni turishish bilan bo'ladi va saqliqni tortish yana molni qarindoshlarga ya'ni uzduq qo'lida bor narsalarni qarindoshlarga yaxshilik yo'sinda isrof qilayotmasdan hajlab turish qarindoshlarga berish uytinish mana bu narsa ham saqliqni qatoridan yana biz bir kishini ko'rsak u kishi kishilarni ojitidan chiqadi kishilarga yordam beradi ularni barliq ishlarga yaxshi yusunni qaraydi u ijro qilolmaydigan ishlarni ijro qilib turadi yana o'rlab turadi kishilarni orasida o'zini ilmini taqitidi agar u kishida ilm bo'lsa yana kishilarga o'zini milini hajlashga yeris bo'ladi bunga tirishidi mana bunday kishini biz yaxshi axloq egasi deb sifatlaymiz mana bu kishi sehliqni qarindoshlar orasida taratgan kishi bo'ladi mana bu yerda shayx o'zini so'zida kishilarni hojatdan chiqish mayli hojat kichik bo'lsin cho'ng bo'lsin yoki so'zlar ado qilish tegishli bo'lsin yoki nasihat bo'lsin yoki qarindoshlarniki ba'zi bir talablari yoki qiyinchiliklarni ado qilish bo'lsin yo orida bir ilmli kishi bo'lsa bir narsani bilgan bo'lsa uni taqitish orqali bo'lsin mana buni hammasini ya'ni yaxshi axloq bilan sifatlanishga tegishli kishi deb qaragan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bir hadisda mundoq degan har qanday vaqtda allohni qo'rq yana har qanday vaqtda allohni qo'rqinglar yaxshiliqqa yomonlikni uchrab turdigan mana bu axloqqa ergishinglar mana bu hadisniki yana bir e, ma'nosi shundoqki agar sen zulm qilsang ham yoki sana bir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 mana bu yerda alloh taolo yana ya'ni ochiqini yutquchilar va kishilardan kishilarni ko'chirguchilar deb shunday keltirdi qarindoshlarga ochiqqa vaqtda ochiqini yutish va qarindoshlarni kechirib o'tish bu axloqni o'ziga mujassamlashtirgan kishini muhsin ya'ni alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi deb muhsinlar qatorida sanadi ham uchinchi yana qarindoshlar bilan bo'lgan munosabat adab axloqni uchinchisi qarindoshlarga ya'ni illiq yuz bilan qarash har vaqt qarindoshlarga illiq chiroy bilan yuzlanish mana bu e, tariqil vaj deydi yana illiq yuz bilan qarash buni aksi bo'lsa yana qarindoshlarga abus yuzni turib bilish o'rib olish achchiqlan holatda qarash mana buni bu uni aksi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday qilgan la tahqiranna min al ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka bi yajin ma'ruf ishdan hech qanday narsani hiqirsinmama e, ya'ni qanday ish ma'ruf bo'ladi ekan yaxshi bir ish oldingga keladi ekan buni haq qanday bo'lsa buni hiqir yo kichik ish ekan bu yoki bu bir oddiy bir ish ekan deb buni tuvan sanab qolmanglar agar shunday bo'lsa ham seniki qarindishingga yana bir chiroyli yuz bilan qarash bo'lsa mana buni ham ma'ruf deb atagan yana qarindoshlar bilan har vaqt so'zlashgan vaqtda uchrashgan vaqtda qarindoshlar bilan suhbat bo'lgan vaqtda qarindoshlarga yana bir kulimsirgan yuz bilan illiq yuz bilan bir tarni turmasdan bundoq bo'lishni yana ma'ruf deb sanagan mana bu talaqil vajih degan qarindoshlaringga yana kulimsirgan holatda qarindoshlarni qalbiga xushalliq bag'ishlash degan bo'ladi deydi ya'ni qarindoshlarning bir qalbi ochiq holatda bo'lishni bunga intilish degan bo'ladi deydi lekin yuzi turib yana yuzini o'rib olgan kishi bo'lsa desa mana bundoq qilib qilib qarindoshlar sendan qochadi deydi qarindoshlar sen bilan birga birga o'tirishni yaxshi ko'rmaydi sen sen bilan birga so'zlashishni yaxshi ko'rmaydi ko'pincha mana bu insonlarga bir ruhiy besim etkilishi mumkin mana bundoq insonlar yana davomli yuzi turib qarindoshlar bilan yaxshi bir iymonlasholmaydigan qarindoshlar bilan yaxshi bir fikrlasholmaydigan yaxshi bir suhbat bo'lolmaydigan kishilar oxiri shundoq bir ruhiy kasalga mubtalo bo'lishi mumkin deydi chunki qalbni kangirligi qarindoshlarga illiqliq yuzi bilan qarash ya'ni qarindoshlarni haqli sinashni davolaydigan eng bir usullarni yani choralarning biri ya'ni qarindoshlarga har vaqt qalbimizni ichish va ularga illiq yuz bilan qarash qarindoshlar bilan yaxshi so'zlashamaslik yaxshi suhbatlashamaslik bu nimadan bo'ladi desa yoki qarindoshlarning bilan bo'lgan suhbatni mushuni gapini anglamdimman mushuni e, nasiyatini anglamdimman mushuni oldida o'tiramdimman mushuni bilan birga o'tiramdimman degan narsa oxiri takabburlikqa olib boradi mana bu gunohi kabirlarning biri shu vaqt biz qarindoshlarimizga qalbimizni ochiq etishimiz kerak qarindoshlarga har vaqt yana chiroyli yuz bilan illiq yuz bilan qarashimiz kerak qarindoshlar qarindoshlar biz bilan suhbatlashishga omroq biz bilan birga o'tirishga omroq biz bilan iymonlashishga omroq holatda bo'lishi kerak uni aksicha qarindoshlar bizni yaqin kelmasa bizga bizni tashlab qo'ysa biz bilan suhbatlashmasa biz bilan iymonlashmasa biz o'zimizni tekshirishimiz kerak shu bu yolg'izlikni xohlaydigan ba'zi insonlarni yana doktorlar e, shuni nasihat qiladiki mana bu kasal bilan mubtalo bo'lib qolgan yana davomliq yolg'iz yolg'iz fikr qiladigan yolg'izlikni xohlaydigan bunday kishilarni doktorlar e, g'azab qilmaslikqa boshqalarga chiroyli yuz bilan qarashga ya'ni chiroyini purvolmaslikqa mo'ynini nasihat qiladi ko'pincha deydi mana buni aks chiqigan vaqtda uning kesili ziyoda bo'ladi qarindoshlarga yana xushalliq yuz bilan qarash bu kasalni davolaydi yolg'izlik yana davomliq qarindoshlarga yuzini turish mana bunday kasalni davolaydigan bir dora inson qachonki ko'ksi kangri qarindoshlarga ochiq holatda bo'ladi ekan bu boshqalar tarafdan yaxshi ko'riladi bunday kishi boshqalarning ig'irchiligini ko'tara oladigan boshqalarning ba'zi bir ishlariga ba'zi muomalalarga sabr qila oladigan bunday kishi hamma orasida mahbub kishi bo'ladi ya'ni hamma yaxshi ko'radigan kishi bo'ladi deydi mana bu uch ish biz yuqori so'zlab o'tgan uch ish uch ishni birinchisi qarindoshlardan qarindoshlarga aziyat berishdan qo'l uzish ikkinchisi qarindoshlarga saxiylik qilish uchinchisi qarindoshlarga e, chiroyli yuzida illiq yuz bilan qarash mana bu uch sabablik yana butun haloyiqlar bilan bo'lgan yaxshi axloq barpo bo'ladi qarindoshlar biz darsniki ikkinchisini e, sal tahlil qilib o'tsak e, mana biz alhamdulillah allohning rahmati bilan cho'ng bir g'oya cho'ng bir nishon ustida to'plashib turibdiq payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisida buyurgan alloh taolo ham qur'oni karimda bayon qilgan jamoat bo'lishdan iborat cho'ng bir sharafga cho'ng bir ne'matga erishib turibdiq alhamdulillah jamoat bo'lgandan sirt ham shundoq jamoat bo'lishga erishibdikki biz hijrat qilguvchi ribot tutuvchi jihod qilguvchi ya'ni mushundoq ibodatlarni biz bemalol qila oladigan bunisha shoid to'liq bor mana shundoq bir jamoatga erishibdi mana shundoq biz hozir markazlarda o'tirib turibdik e, oldingi satlarda turibdik mana bu qarindoshlar bilan bo'lgan muomalani yaxshilash qarindoshlarga yaxshi muomalada bo'lish boshqa insonlarga nisbatan biz bak haqliq bunga chunki biz shundoq bir ig'ir omonatni oldikki qo'limizga bu ig'ir omonat biz o'ylab yasak haqiqatdan bizning yelkimizni bosadi bu ig'ir bir mushkulatni yuzimizga oldik yana biz hijrat qildik alloh yo'lida hijrat qilib tayyorlik qildik undan keyin rubat va jihatlarni o'z ustimizga olib turibdik buni bu jihatniki farz ayliki hammamizga ma'lumki farz ayliki to ilgari shu xulafoi rashidulloh davrida fatih qilingan zaminlar to'liq islom ummatini yana musulmonlarni diyori bo'lib aylanmag'ichalik farzdiki bizning ganimizni saqit bo'lmaydi ana shundoq bo'ldi ekan biz davomliq jamoat bo'lishga muhtoj qarindoshlar bilan bir markazda bir tog'larda birga yurishga muhtoj mana bunday holatda biz chuqur qarindoshlar bilan qanday munosabatda bo'lish qanday adab axloqda bo'lish buni yetildirish bizga eng muhim boshqa insonlar odatda bir qarindoshlar bilan yaxshi o'tab do'stlar bilan yaxshi o'tab kassalam uyga qaytadi lekin biz undoq emas biz bir kemaga chiqqan kishilar biz davomli yaxshi o'tishimiz kerak qarindoshlarimiz e, aziyatlarga sabr qilishimiz kerak qarindoshlarga aziyat berishdan mayli bilib bilmay mayli chiroyimizni purish bo'lsin yoki ishorat qilish bo'lsin yoki qarindoshlarimizni masxara qilish bo'lsin mana bundan qat'iy qo'l kerak mana bu harom eng muhim yuzimizga mujassamlashtirilgan axloqning biri qarindoshlarimizga bo'lgan aziyatdan qo'l uzish mayli u aziyat qo'limiz bilan bo'lsin mayli tilimiz bilan bo'lsin yoki ishorat bilan bo'lsin mana buning hammasi harom hatto bir ko'z qisish bilan qarindoshlarimizni haqir ekanmiz mana bu shu payg'ambar alayhissalomniki endi sizlarni yuzingizni to'kish harom degan shuni jumlasiga kirib ketadi shu buni sal qarash bo'lmaydi qat'iy allohni yo'lida otlandiq allohni kalimasini oliy qilish uchun to'plandik biz bu yerda qarindoshlar bilan nurg'un qiyinchiliklarni qarindoshlarimiz nurg'un ig'richiliklarni ko'tarishga muhtojmiz biz har vaqt oldingi saflarda bo'lamiz markazlarda bo'lamiz qarindoshlarimiz bilan bo'lgan muomalaga kunishimiz kerak qarindoshlarimiz bilan ig'irchiliklarni ko'tarishimiz kerak shu yerdagi qarindoshlar mana shu ko'rib turgan qarindoshlar bizniki vatanda qolgan ota onalarimiz urug' tuqqanlarimiz ala chunki ular qoldi ular bizga oldin hisobga berib qurollarni birga ko'tarib biz bilan birga jang qilishib turolmaydi biz bilan birga jihod ibodatini ado qilishib turolmaydi mana shu qarindoshlar biz Э, oldingi safda zaxmiy bo'lsak ko'taradi yordam bo'lsak bizga hamkorlashadi bizni qolib qo'ymay olib keladi mana buni misollarni biri mana qarindoshimiz jundulla zaxmiy bo'lyapti qarindoshlar alhamdulillah hammamiz xush bo'ldik qarindoshimizni fidokorlik ko'rsatib turib shu dushmanlarniki istihkomidan olib chiqdi mana bu yana bizniki shu yo'ldagi qurbonligimizni qandoq darajada bo'layotganligini isbotlab turibdi yana qarindoshlarimiz biz ham shundoq bo'lishimiz mumkin oldingi saflarda zaxmiy bo'lishimiz mumkin lekin qarindoshlarimiz bilan yaxshi muomalada yaxshi holatda bo'lmasaqchi qarindoshlarimiz balkim qalbiga boshqa narsa gap qilishi mumkin bizga yordam qilmasligi mumkin shunga biz qarindoshlar aro munosabatni qarindoshlik munosabatini yaxshilashga eng haqliq eng muhtoj kishilar shu qarindoshlar bo'lgan tavsiyamiz shuki qarindoshlarga har qandoq yo'sinda a'zo berishdan qat'iy qo'l uzish kerak yuzimiz qasddan qilmaymizu lekin saharlikni shundoq qilib qolamiz shundoq bo'lsa ham qarindoshlarimizni kechirim so'rash orqali qarindoshlarimizga yaxshi bir nasihat qilish orqali bundan afu so'rashimiz kerak bu cho'qim afu so'rashga loyiq yana bir gunohni qilgan bo'lamiz biz mayli kichik usulni bo'lsin ham qarindoshimizga aza berib qo'ysak uni afu so'rmasak qarindoshimizni ko'ngli og'riq shunday holat ketib qolsa alloh taolo bizdan buni so'raydi qarindoshimizniki shu qarindoshimizniki biz zulm qilib qo'ygan qarindoshimizni yoki g'ayvatini qilib qo'ygan bo'lsak ham shuni asanatidan yana ilinib ketadi yana shu zulm qiluvchi qarindoshlar qiyomat kuni alloh taolo af beradi mana biz yana xulosalab aytamiz qarindoshlarga yaxshilik qilish qarindoshlarga zulm qilmaslik qarindoshlarga bo'lgan aziyatdan qo'l uzishga eng haqli insonlar alloh taolo hammamizni bir jasad va bir qo'lga o'xshash qilsin alloh taolo hammamizni oldingi safda shu jihod ibodatlarini qo'lni qo'l tutishgan holatda yana alloh taolo qur'oni karim degandek sap sap bo'lgan holatda ado qilgan nasib qilsin alloh taolo oxirgi umrimizni shahodat bilan oxirlashtirgan nasib qilsin va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin aziz radio anglag'uchi qarindoshlar tuvanda diqqatinglar shaklanma mujohid nomli nashidimizda bo'lsin izlar besib Üzülmedi bu karvan Tuğulmakta hem zekebi hem arsılan Izlar bisip üzülmedi bu karvan Tug'ilmoqda hem kabi hem arsalan Bu jihodni Alloh qildi ibodat bo'shashmag'in to'suqlarni et, payhan. bu jihodni Alloh qildi ibodat bo'shashmag'in to'suqlarni at payhon dushman kelsa shiddat bilan sal bo'lib sal bo'lib asla bo'lsin ahsob kuni yodimda dushman kelsa shiddat bilan sal bo'lib sal bo'lib asla bo'lsin ahsob kuni yodimda munofiqlar fitna selib oldi sol Ana Kur'an süre tövbe oldum da Oldum da Münafıklar fitne silip aldı sah Ana Kur'an süre tövbe oldum bu jihodga uzra bormu yigitlar hatto qizlar izdemakda shahodat bu jihodga uzra bormu yigitlar Hatta kızlar izlemekte şehadet Cennet üçün bu hayatini satqallar Tapdi ecir galbe izzet saadet Cennet üçün bu hayat Dini saat qallar Tapdi ecir galbe izzet sada. Şeksiz kadem taşla yolda mücahit Bütün dünya harlisi musine hem Çeksiz kadem taşla yolda mücahit Bütün dünya harlisi musine hem Kuş bişaret tolup durar aldında Fakat Rabbim razı bulsa muammo xush bisharat to'lib turar oldingda faqat rabbing rozi bo'lsa nimag'am faqat rabbing rozi bo'lsa nimag'am فقد رب راسي مساني مغم فقد رب راسي بلساني مغم فقد رب راسي بلساني مغم فقد رب разы болса маған пақат рәббің разы болса маған пақат рәббің разы болса Әзіз қиырындашлар, төвенде диқтаңлар, жәңгақтың келген салам қатты болсын. tahzani Chengahdan salom xat Assalomu alaykum men uchun Alloh va Allohning rasulidan qolsalar yer yuzida eng qadrli eng hurmatli solindigan qalbim to'rining eng aziz mehmonlari bo'lgan suyimlik ona qadrli dada yaxshi turib iymon e'tiqodinglar salomat qalbinglar Alloh va uning rasuliga mehr muhabbatlik amal ibodatinglar itoat va taqvolik ishida nurlanib qalbinglar islom nurlari orqali yo'ruq va poklanib turyotamdi man ham to'xtamasdan allohdan sizlarning ikki dunyolik baxt saodatinglarni o'zining dargohidagi eng katta ajr ne'matlarini sizlarga ato etishini va sizlarning haqiqiy sabr egillaridan bo'lishinglarni shundoqla bizning dunyodagi bu ayrilishimizning badiliga bizlarni jannatda g'am qayg'udan yiroq bo'lgan shu xotirjam makonda mangulik jam qilishini ko'p tilayvotiman mehribon ana, qadrli dada men ham barliq sabdoshlarim kabi sizlarni o'zim tug'ilib o'sgan shu illiq makonni onam aytgan oddiy bo'lsa ham lazzatlik shirin tetiydigan tomoqlarni dadamning mo'ramga yenikkida urib turib o'g'il bol degan mard mardona bo'lish kerak degan muloyim ammo keskin nasihatlarni bakmi bakmi seg'indim seg'inishim qancha oshqansiri garchi sizlarga yetib bormasa ham ashu sig'inish hissiyotlarimni men va men kabi farzandlarning yurak so'zlarini ifodalash uchun qo'limga qalam oldim mehribon ana, qadrli dada men dunyoga ko'z ochgan vaqt hilimi esinglardimi onamning ikki qat vaqtlardagi qiyinchiliklari ochiq to'lg'oqda ingrashlari men tug'ilayotgan paytlardagi jiddiylik sarosimliq va ansirashlar man o'zimning yig'i ovozi bilan dunyoga kelganligimni jakarlagan paytda onamning yuzida paydo bo'lgan yinik tabassum va rozimanlik dadamning bo'lsa tunji qitim dada bo'lish xoshalliqidan nima qilishni bilmay qolganligi hozirmi ko'z oldinglarda bo'lsa kerak farzandinglarning o'g'il ekanligini bilgininglarda o'g'il otining onaning ummatning g'ururi va faxri deb iftixorlanib ketganliginglarni hilimi aslab turgansizlar iymon e'tiqodliq mardu mardona shijoatlik va qo'rqmas bo'lsin deb ismimni mardon qo'ygan ekansizlar ha mardon mardoni yigit ashu o'g'linglar bugun sizlarning shu orzu umidinglarni oqlab ismi jismi loyiq holda o'z dini va e'tiqodi uchun ummatning g'imi va sirtiga ovoz qo'shib qarindoshlarining tog'utlarning zulmi ostida ingrab yotgan nolisiga kiplas kufrning imon nurlarini dafsandi qilishiga chidamay yer yuzidan zolim adolatsiz hokimiyatni yo'q qilish va allohning qonunini hokim qilish uchun qisqasi sizlarni va bizlarni yaratgan sizlar ham bizlar ham har kuni uningga ibodat qildigan uning yakigani iloh ekanligini sizlar kabi borliq ota onalar e'tirof qildigan Allohning amriga labbayk deb qo'liga Qur'on oldi. Ha, janggohdan, jihad maydonidan kelyotdi bu ovoz. Azaldan faqat ojiz xalqlar o'ziga qul qilishni nizom qilgan. Qo'lida to'mirning puchi ham bo'lmagan bichara xalqlarni talon taraj qilib o'z hokimiyatini mustahkamlash uchun vosita tanlamaydigan Alloh qonunlarini dafsandi qilib Allohdan hokimiyat talishadigan razil kufrni bichit qilib begunoh xalqlarning adolati uchun kurash qildigan jang maydonidan kelyotidi bu ovoz o'z izzatini g'ururini qo'liga olgan va buninglik bilan to'xtab qolmasdan butkul insoniyatni kufridan zulmdan insonlarga qul bo'lishdan iborat xorliqdan qutqizish uchun dunyoning har joyi her joy har joylaridan kelib mustahkam qo'rg'on kabi yerilmas kuch bo'lib hayotini Alloh uchun atgan, shu qurbonlik badiliga jannatni setilishni ixtiyor qilgan, qalbi otash kabi Alloh mehr muhabbatiga ko'ygan va hayotning har bir tiniqini ibodatga aylantirish uchun tirishayotgan shu o't yurak mard o'g'lonlardan, jannat oshiqlaridan kelyotidi bu ovoz. Mehribon ona, qadrli dada, chunki biz buni oyatlarga ham iymon keltirgan edik. Ey Muhammad, Etqilki, mening namazım, qurbonlig'im, hayotim va mamotim, dunyoda qilgan yaxshi ishlarim va taat ibodatlarim olamlarning parvardigori Alloh uchundir. Allohning shirki yo'qdir. Men mushuningga, ya'ni yolg'iz Allohni xolis ibodat qilishga buyurildim. Men musulmonlarning avvaliman. Fitna tugigan, din butunlay Alloh uchun bo'lgan qadar urush qilinglar. Ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'ttirg'i chiqarilgan yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sadigan allohga iymon etadigan eng yaxshi ummasizlar mushriklar sizlarga birlikda hujum qilgandek sizlarmi ularga qarshi birlikda hujum qilinglar ki olloh taqvodorlar bilan billidir ya'ni allohning amrini bajo keltirish mani qilgan ishlardan chekinish bilan allohdan qo'rquvchilarga Allohning yordam berganligiga ishonchida bo'linglar. Sizlarga jihad farz qilindi. Holbuki sizlar uni yoqtirmaysizlar. Sizlar biror narsani yoqtirmasligingiz mumkin. Ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar biror narsani yoqtirishinglar mumkin. Ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlarga nimaning foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun Alloh buyurğanğa qaldıranlar. Şundaqlı biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve buni bunu ko'rsatgan qalbida kiçinin urqıçaqlıq iymoni yo'q kishilardan bulub qilishdən ham ənsürdük. Alloh mendan burun əvətgən har qanday bir peyğəmbərinin öz ümməti ichidan chiqqan haqiqiy əgəş kişiləri var idi. Ular öz peyğəmbərinin sünnətinə əgişətdi. Buyruğuna boysunatdı. Ondan keyin ig'izdiki so'zi bilan amaliy harakati o'xshamaydigan buyurilmagan ishlarni ibodat deb qiladigan yomon izbasarlar paydo bo'ldi kimki shu yomon izbasarlarga qarshi qo'li bilan jihad qilsa u mo'mindir kimki tili bilan jihad qilsa u mo'mindir kimki qalbi bilan jihad qilsa u mo'mindir bunimi qilmagan odamda kishining donichilikmi imon bo'lmaydi mehribon ona qadrlik dada islom tarixini yuzaki holatda bildigan kishilar ham shuni his qilib yetalaydi islom xalifaligi davrida kishilar allohning shariatidan boshqa qonunni e'tirof qilmagan paytlarda olloh qonuni allohning hokimiyati yer yuzini adolatga osoyishlikqa to'ldirgan edi bugungi kunda olloh qonunining o'rniga inson tuzgan qonunlar almashtirilganda insonlar uchrayotgan natija faqat o'zaro qirg'in qilish axloqiy buzg'unchilik va tinchlik buzilgan jamiyat bo'ldi xolos insonlar ro'y jihatdan tushkunlashdi ma'naviyati xarob bo'ldi mehribon ona qadrli dada sizlar axlat kalkunlari ichidan o'g'linglarni yo'qitib qo'yganinglarga ko'nglinglar yerim bo'lmasin qayg'urmanglarki aksicha o'g'linglarning insonga qul bo'lib yashashdan shundoqla dunyoga va o'z nafs xohishi qul bo'lib yashashdan qutulib yer yuzidagi eng ulug'vor va eng jiddiy vazifa bo'lgan Allohning dinini ustun qilish uchun o'zini atag'anligi sizlarni xush qilsin balki buningdan Allohga hamdlarni aytinglar yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirgan yana Allohning amriga bo'ysunib amalini xolis Allah üçün qılğan, batıl dinlərdən burulğan alda, İbrahimnin diniga geçkən kişidən dinni cəhətdə yaxşıraq adam barmı? Mehriban ana, qadirlik dada, sizlərni oğlunlardan juda buluşdək hicran azabı yığılatqınıda şunu oylanlar ki, ətrafında hər günü minglığan ata-analar vəhşi zulm tüpəyildin, böhtanlar bilən öldürülgən turmalarga qamalgan begunoh farzandlaridan yuzligan ota-onalar texi yo'riq dunyoga ko'z ichish ham ulgurmagan sabiy g'uborsiz buvoqlardan judo bo'layotidi zolim tog'ut o'z razil suiqasdlarini amalga oshirish uchun begunoh xalqlarga san sanoqsiz zulmlarni silib ularga jismoniy va ruhiy jihatlardan ziyonlarni silayotidi sizlarning o'g'linglar bo'lsa o'z g'ururini dafsandi qilganlardan izzatini qaytarilish o'z erkinligini e'tiqodini himoya qilish shundoqla yer yuzida haqiqiy adolatni o'rnatish uchun arslan kabi karvonlar sepidi sizlardan vaqtliq ayrildi xolos ha faqat qisqig'ini ayrilish chunki rabbimiz Alloh o'z kalomida marhamat qilib har bir jon o'limni tetig'uchidir demak o'lim oxirgi bekat emas balki bir o'tkinchi bekatdir inson bu bekatda qisqig'ini to'xtagandan keyin Alloh xohlagan vaqtda eng oxirgi bekatga qarab yo'l oladi ana shu manzilimiz mangulik bo'lgan abadiy abadiy hayot yurtidir الفداء عزم ثمين غير أني لو أراك يكشم القلب الحزين يكشم القلب الحزين كلما ناديت صوتا يرجع اللحن هبا وتردده البراري خاليا منه الرجاء خاليا منه aziz qarindoshlar tuvanda diqqatinglar oila tarbiyasi to'g'risidagi darsda bo'lsin بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني farzandlarimizni 7 yosh kirishi bilanla namoz o'qishga ko'ndirib tarbiyalashda payg'ambar alayhissalomning buni hadisiga asoslanamiz bolalaringlarni 7 yosh kirganda namoz o'qishga buyuringlar 10 yosh kirganda o'qimasa adabini beringlar va yotadigan yerini ayringlar bu hadisni abu davud rivoyat qilgan farzandlarimizni allohning buyrug'ini chang tutib amal qilib cheklagan ishlardan yenib halolni halol haramni haram deb tushundigan allohga itoatchan qilib tarbiyalab yetishtirishda ibn jarirning hazrati ibn abbosdan rivoyat qilgan payg'ambar alayhissalomning tuvandik hadisiga asoslanamiz allohga bo'ysunib amal qilinglar u zotga osiylik qilishdan saqlaninglar avlodinglarni allohning buyrug'ini tutib amal qilishga va to'sqan ishlardan o'zini yiroq tutishga buyuringlar ana shu orqali ularni do'zaxdan saqlab qolg'ili bo'ladi farzandlarimizni payg'ambar alayhissalomni yaxshi ko'rib u zotning ahli bayti va urug' avlodini suydigan qur'on karimni o'rganib hamisha tilovat qilishga qiziqib turadigan xarakterga ega qilib tarbiyalab chiqishimizda imom tabariyning hazrati alidan rivoyat qilgan payg'ambar alayhissalomning munu hadis sharifiga asoslanamiz avlodinglarga allohning rasulini yaxshi ko'rishni uning ahli bayt avlodlarini suyishni qur'oni karimni o'g'inib tilovat qilishdan iborat bu uch xil xislatlik ishlarga ko'ndirib adab o'rgatinglar haqiqatan qur'oni karimni yotilgan kishi qiyomat kuni hech bir soyi yo'q kunda allohning arshining soyasi ostida payg'ambar va avliyolar bilan birga bo'ladi farzandlarimizni go'zal axloq egiz qilib tarbiyalashda ibn mojaning ibn abbosdan rivoyat qilgan munu hadisiga asoslanamiz avlodinglarga adab o'rgatinglar va go'zal axloq egiz qilib tarbiyalab o'stiringlar bolalarimizni allohning uyi bo'lgan masjidga opirib ibodat qilishga va bilim yurtiga opirib ilm o'ginishiga ko'ndirishda shuningdek ularni olim va donishmand doktor va faylasuflardan ilm so'rovlariga va munozir suhbatlarga qatnashtirishning muhimligida imom muslimning abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilgan payg'ambar alayhissalomning munu ta'limiga asoslanamiz biror qavm allohning uylaridan qaysi zatının bo'lmasin kuran zotning kitobi qur'on karimni o'qishib o'zaro kılsa, qilsa albatta ularga alloh menevi ma'naviy çüşüp tushib O zatının zotning rahmati ularni qoplab oladi hem ham ularni kogdap qo'g'dab Ve va ı alloh ularni o'z huzuridagi periştilerge asiltib turadi farzandlarimizning kundalik hayot faoliyatiga ko'z quloq bo'lib kimlar bilan o'ltirish qopish qilayotganligini surishtirib qilib turishda imom Tirmiziyning payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilgan tuvandiki hadisiga asoslanamiz inson o'z do'stining aqidasi bilan bo'ladi sizlardan kimdi kim bo'lsin do'stining kimlar bilan aralashib o'tadiganligiga qarshi. ajiba biz mazkur oyat karima va hadis shariflar ta'limoti bo'yicha oila ichida farzand tarbiyasi ilib bora oldikmi yo'q janobi alloh islom ummatlarini islom tarbiyasi orqali do'zax o'tidan saqlab qilishdek ulug' farmonini payg'ambarimiz muhammad alayhissalomga nazil qilgan edi bu zat bu muhim vazifani bizga yetkazib nurg'un tavsiyalarni qoldirgan va bizni bu ulug' vazifaning hudisidan chiqib avlod tarbiyalashdek bu muhim mas'uliyatchanlikni bizga topshirib ado qilishimizga ahd olgan edi bu mas'uliyatchanlik burchimizni janobi allohning omonati sifatida topshirib ilib bergan ahd paymonimizga vafo qilib vazifamizni o'rinday oldikmi qandoq allohning omonatidan iborat mazkur vazifamizning hudisdan chiqib ado qila olgan bo'lsak janobi allohga ko'p hamdu sano aytaylik داخلنا بأن القصد والهدف إذا قيل الهدى خلنا بأن القصد والهدف يسير الناس إن سرنا وإن قلنا قفوا وقفوا يسير Mücahit yiğitler İslam şirleri qo'lida qurol dinning izzati xalqaro va rayon xabarlari internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha afg'onistonning jalolobod shahrida xalqaro qizil kirish jamiyatining ishxonasiga mujohidlarimiz hujum qilgan bo'lib avval binoga kirish eg'iziga fidoilik amaliyoti elib berilgan orqadilla jiritga kelgan mujohidlarimiz binoga besib kirib amonlik saqlash kofir murtadlar bilan ikki soat atrofida jang qilgan kafirlardan 3 nafar ayol, 4 nafar er, jami 7 kishi qutqizib olingan. Buningdan 5 kun avval Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga qarashliq Xalqaro ko'chmanlar tashkilotining Kobuldagi ishxonasiga mashina fidoilik amaliyoti elib berilgan bo'lib, Natijada 3 odam o'lgan. Alloh din uchun o'z jinini fido qilgan muxlis mujohidlarimizning shahodatini qabul qilsin. Din dushmanlari bo'lgan kafir murtadlarga o'zi kifoya qilsin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Ispaniyada hukumat yurgizib kelayotgan iqtisodiy tadbir planlariga qarshi namoyish olib berilgan. Barselonada hukumat binosi oldiga yig'ilgan 250 nafar o't o'chirish xodimi ishdan bo'shatilish va maoshlarning tuvanishiga norozilik bildirib, namoyish o'tkazgan hamda saqchilarga tosh va tayoq to'qmoq otgan o't o'chirish xodimlari bir qanchilg'an mashinalarni ham kuydirib o'tgan natijada ikki taraf o'tirsada to'qinish kelib chiqib atrof urush maydoniga aylanib ketgan hatto namoyishchilar sababidan kundalik hayot palajolga tushib qolgan namoyishchilar banklarning pul yo'tkash mashinalariga o't qo'yib o'tgan Rabbimiz Alloh bu kofirlarni o'zaro ziddiyatga silib taltuk salab bo'lsin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha qirg'izistonning shimolidagi issiq ko'l viloyatiga qarashli yetti ko'z noyisida oltin ishlab chiqarish bozoriga norozilik bildirganlar bilan soqchilar o'ttirsida chiqqan to'qinishlar sababli bu rayonda jiddiy holat e'lon qilindi soqchilar namoyishchilarni tarqoqlashtirish uchun yosh oqizish bombasi ishlatgan namoyishchilar soqchilarga tosh va tayoq to'qmoqlar bilan hujum qilgan bu vaqada nurg'ullig'an odamning yorilishi sabablik yetti ko'z valisi vazifasini ilib tashlandi alloh islom dinidan bosh tortib hokimiyat tutgan kofir murtadlarni yer bilan yaksan qilsin internet xabarlarida ma'lum bo'lishicha iroqning poytaxti bag'dodning g'arbidagi hayit noisida murtad harbiy avtomobiliga qarta bomba hujumi ilib berilgan Natijada bir murtad askar o'lib, ikki murtad askar yaralangan. Bu hujumga chidimagan murtad hukumat mazkur hujumga chetishliqi bor deb qarab, bir qancha odamni qo'lga olgan. Rabbimiz Alloh murtidlarga o'z kifoya qilsin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Rossiyaning urush aeroplani ishlab chiqarish sherikati murtad Asad hukumatiga oz degandimi 10 dona urush aeroplani sotib berish uchun muzokaralashganligini e'lon qildi. Ular qarmoqqa ittifoqda ko'rinsimi, amaliyotda qalblari parcha-parchadir. Allah onların hakkı karşı birlikini özü berbat kılsın. İnternet haberlerinde məlum buluşça, Filipinda 5,17 bal yetevirgen. Şimali Kotabato ştatının valisi Emilio Talno Indoza yer tevret sebebinden nurgulluğun öy yo'l va ko'riklarning vayron bo'lganligini bildirdi u so'zida mazkur yatavra sababidan maktab va teriqchilik qildigan yezlarning suv turbi yo'llari vayron bo'lganligini aytgan Rabbimiz Alloh koinotdagi qo'shinlari orqali haqdan yuz o'rgan kofirlarni texmi jazolag'usi. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Vyetnamning poytaxti Xanoyda yig'ilish o'tkazilib, 150 yaqın adam Jungo kommunistlari yo'qolsin deb shuor to'lig'an. Vyetnam saqchilarining namoyishchilardan 15 odamni tutib ketganligi qayd qilingan. internet xabarlarda ma'lum bo'lishicha afg'onistonning sharqiy qismida ilib berilgan fidoyilik amaliyoti hujumida 10 odam o'lib 25 odam yaralangan yana afg'onistonning sharqiy qismidagi lag'man viloyatida yo'l bo'yiga o'rlashtirilgan minoning portlanishi natijasida 7 murtad o'lgan robbimiz alloh mujohidlarimizning jihodiga barkat ato qilsin internet xabarlarda ma'lum bo'lishicha afg'onistonning qandahar viloyatida ikki saqchi xizmatdishi bo'lgan 7 saqchini etib o'ldirib tolibon mujohidlar ishlariga qo'shilib ketgan talibon mujohidlari bu amaliyotni o'z ustiga olgan alloh mujohidlarimizga har jihatdan kuch quvvat ato qilsin internet xabarlarida ma'lum bo'lishicha liviyaning bing'azi shahrida noma'lum qurolli kishilarning liviya murtad askarlarga qarshi ilib borgan hujumida murtad askardan birisi o'lib uchi yaralangan rabbimiz alloh tog'utlarning halokatini tezlashtirib bersin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha amerikaning bir uchqusiz aeroplani somali poytaxti mugatshoning janubiga joylashgan shibli iqlimining bo'limir kantiga yaqin joyda tushib ketib pachaqlanib ketgan somalidagi mujohid yoshlar harakati a'zolari aeroplanning ba'zi parchalarini tepib olganligini va uning josus aeroplan ekanligini o'ttirg'a qo'ygan afg'onistonning panshir viloyatidagi istixborot ishxonasiga olti pidoyi birodarimiz bostirib kirib 5 soat jang qilgan. Mujohidlar tomonidan qo'yilgan guvohchilarning aytishicha, 12 amerikalik 20 milliy ordu murtatlari o'lgan. 40 dan ortiq milliy ordu askari yaralangan. Rabbimiz Alloh bu fidoyi birodarlarimizning shahodatini qabul qilsin. Murtad kofirlarni alamlik azobga mubtalo qilsin. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha xitoy armiyasiga qarashli bir askariy aeroplan xitoyning sharqiga joylashgan shandun o'lkasining udiliga to'g'ri keladigan dengizga tushib ketgan xitoy dengiz armiyasining bu haqdagi bayonotida bildirishicha mazkur aeroplan dengiz armiyasi kuchlarini mashq qildirish jarayonida tushib ketgan ekan hammaga qodir allohning tadbiri oldida kofirlar haqiqatan yordamchisiz va hojizdir internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha suriya diktatori murtad bashar asad rossiyada yasalgan urush aeroplanlarga qarshi ishiltiladigan s 300 yuz nomli yadro qurollarining dastlabki qismini topshirib olganligini jakarladi rabbimiz alloh zolim tog'utlarga o'z kifoya qilsin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha sharqi turkistonning qashqar viloyati yakan noyisida qattiq yomg'ir yog'ib kalkin kelganlik tufayli shuning bir yuz yigirma to'qqiz odam ofatga uchrab ikki odam qazo qilgan umumiy ziyon yigirma millionga yetgan alloh musulmon xalqimizni asirsin bu ofatni alloh tarafidan kelgan ogohlantirish ekanligini bilalaydigan aql bersin rayon xabarlari mushat ichida bir qancha muhojir mujohidlarimiz pokistonning chegara rayonidagi afg'onistonning murtad askarlari bazasiga to'p qurollar bilan o'q otgan allohning izni bilan otgan o'qning hammasi degandek nishonga yaxshi tushgan o'lgan yaralanganlar soni allohga ma'lum alloh mujohidlarimizning jihodiga barakat bersin pokistonning suvat mardan rayonlarida ya'ni peshavr shahrida to'pon akti yuz bergan bo'lib 17 adam o'lib, 45 odam yerlangan. Mehribon Alloh musulmonlarni bundaq balalardan saqlasin. Aziz radio anglıq qarindaşlar, bizning torbət adresimiz siddiqlar.com, ya'ni www are chekib kun bu haftalik anglishimiz mushu yerda oxirlashdi kelar haftalik anglishimizni ko'rishgacha rabbimiz allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz ishlarimizning unumli davomlashi uchun solih duoda bo'lg'aysizlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh notalar ko'klaydi tomchi satini kal do'stim qidilg'in izzat sepiga Müstehkem sert bulup algan yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cihani İslam'ın nuri Kel dostum gidilgin izzet sipiye Müstehkem sert bulup algan yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cihani İslam'ın nuri Mücahit yiğitler İslam'ın